En Argentina recateo, en Chile toma chupeteo, media vuelta, siente el pegoteo, ya está suelta, para el bailoteo y de vuelta, quiere fumeteo, fumeteo, fumeteo. En Argentina recateo, en Chile toma chupeteo, media vuelta, siente el pegoteo, ya está suelta, para el bailoteo y de vuelta, quiere fumeteo, fumeteo, fumeteo, fumeteo en el auto, para que en el acto sientas el impacto, el que sin contacto ya te está ese culo mami es que de museo, yo sí chanteo, pero por ti romantiqueo, esta noche soy Romeo y ese culo mi florero a tu novio pan pan y hace buri plan plan, cuando lo paro hace y me gustan los parlantes suena un pam pam pam pam y la cama suena rata ta ta ta ta ta ta ta ta ta joder. Lo que quiero es una lata para fumar la mata que le guste arca. Y yo lo que quiero es una nalga para el placa placa. Ey, para, para, ya me acordé cómo era la canción, me acordé, me acordé. Ey, tiramos la caña pa' ver si esta noche alguna gata me araña. Descorchar champaña, la amiga la acompaña. Los viro del hotel siempre se empaña y en me mueven esa nalga. chile, toma chupeteo, media vuelta, haciendo el pegoteo, ya está suelta, para el bailoteo y de vuelta, quiere fumeteo, fumeteo, fumeteo, en Argentina recateo, en Chile, toma chupeteo, media vuelta, haciendo el pegoteo, ya está suelta, para el bailoteo y de vuelta, quiere fumeteo, fumeteo, fumeteo, fumeteo. El que la pone al perrear. Luis ¿Escuchaste? Locura, mix. Locura, mix. Que te quede claro.